Вітаю. Я Аня, і я біёлог. Вітаю, а я Наста, і я таксама біёлог. А Міша, на жаль, сёння хварэе, таму мы ў такой жаночай кампаніі, але спадзяемся, што затое яму значна цікавей будзе слухаць і апрацоўваць <laughs> гэты выпуск. Прыкладна ў два разы. <laughs> так. Вось сёння мы працягваем <laughs> рассказывать про выдатных женщин біолагаў беларусі <laughs> Таму что сёння у нас а, у гасцях спадарня арнітолог наста кузьмянкова Таму менавіта яе мы запрасілі сёння каб адказваць на такое пытанне Чаму птушки з выраю вяртаюцца ў Беларусь Таму что зразумела что у выры яны ляцяць бо зіма ежы няма але зіма ж будзе ў наступным годзе і якая такая любоў да радзімы цягне іх э, назад ось і другое такое невялічкае пытанне про то як яны знаходзяць шлях і ў вырай і дадому як у іх гэта атрымоўваецца ці гатовая насця ты адказаць нам на гэтае пытанне так <laughs> цалкам что там як добра адзінае что у давай пачнем усё ж такі з цябе таму што я думаю што нашым слухачам будзе вельмі цікава як становяцца беларускі спадарнямі арнітолагімі чым яны займаюцца і як складваецца іх жыццё А, ну калі распавядаць про тое як становятся арнітолагамі то без біялагічнай адукацыі бы нікуды не пойдзеш <laughs> то mm -hmm. трэба пачаць універсітэта у маём э, выпадку то я зацікавілася птушкамі з дзяцінства і вельмі такім узросце дзіцячым там мне было каля 9 год пэўна вось такія ўспаміны якія я змагла <laughs> аднавіць каб зразумець калі ж гэта адбылося я пачала бердвочыць назіраць за птушкамі О ёсць класнае слова беларускае птушкаванне Вася пачала птушкаваць і тады яшчэ не ведала што гэта птушкаванне я просто вось хадзіла мне было вельмі цікава быў такі ну, доўгі даволі шлях у тым плане што мне не было ніякіх вызначальнікаў это было такое дзяцінства вось нарадзілася там у 90-х ну вось разумееце зараз можна mm -hmm. пойти набыць вызначальнік і як бы ўжо прасцей альбо там э, сабе спампаваць на тэлефончык а тады што не было <laughs> ні тэлефончыка не вызначальніка не такой магчымасці то я хадзіла ў вясковую бібліятэку там усё гэта вызначала mm -hmm. да, і там ну тых тышек якіх я бачыла і там ну таксама гэта по нейкаму шэрагу кніг энцыклапеды выданню прынадахоўных <laughs> выданняў карацей там я была такая подборочка якую я гартала і глядзела так ці ёсць там птушки якіх я бачыла ці не маць як бы mm -hmm. запамінала тых якіх яшчэ не бачыла і вось недзе там я вычытала пра арніталогію і сфармулявала што вось я хочу быць арнітолагам і на вось гэта пытанне якое дзецям вельмі часта задаюць дарослыя <laughs> mm -hmm. з дзіцёнкам і такі Ну што нас ты кем ты хочаш быць арнітолог выпадалі ў астатак да цябе адразу паставіліся сур'ёзна да твайго выбару так тому что <laughs> я не ведаю Я думаю что просто я шакавала іх усіх потым мне падаецца что калі я так уперлася як бы рогам і сказала что не все равно буду рэнцолгам <laughs> то я думаю что яны пачалі чакаць калі я перарасту <laughs> просто часовое такое памяшальніцтва ну пройдзе Вось Ну і потым я значыцца вычытала что я ёсць біяфак бДУ. Я так подумала там з некім нават памятаю параілася нейкая дзяўчынка у нас суседні вёсы з нашай там навучалася ў бДУ на біофаку я такая вот там что чутна пра арнітов ну ёсць там адзін Ну я разумела што все равно мне на біофак і трэба біялогію хімію як бы добра вучыць каб здаць mm -hmm. мову Ну і все вось рыхтавалася рыхтавалася і поступила на біофа Ну потым там ты вучышся першыя курсы а потым цябе ўжо пачынаецца спецыялізацыя і вось там я абрала сабе птушак абрала сабе mm -hmm. навуковага кіраўніка арнітолага нас там з трэцяга другі курсы трэба абіраць mm -hmm. гэту так. спецыялізацыю А я там напрыканцы пасля першай сесіі карацей да яго прыйшла здала і такая кажу ведаеце што трэба птушкамі <laughs> займацца часу няма <laughs> так ну і все і потым я вучылася знайсці магістратуры в аспірантуры і зараз я перыядычна працую у розных праектах звязаных з птушкамі ось быў час калі я шмат кальцавала птушак у нас была свая станцыя кальцавання нават мы сябрам зрабілі ў беларусях потым мы як бы з'ехалі абодва <laughs> і з той пары там я працавала ў праекце ў Фінляндіі за палярным кругом А, так ну я дапамагала гэта быў адзін сезон і мы там працавалі з вельмі цікавым куліком э, хрустан Вось і ён такая вельмі цікавая птушачка прычым у Фінляндіі гэта не самая паўночная кропка дзе нажывець вось, але як бы ўжо месца дзе можна трапіць у такую тундру у якую як бы ты заязджаеш ведаеце па асфальтавай дарозе они звычайна як звычайна закідваюць цябе ў расійскую напрыклад тундру на верталёце і потым забіраюць но ну, все равно мы жили в наметах, там еще. Угу. Вот, то есть в таких неких проектах я удельничаю. Так что еще занимаюсь таким популяризаторством бирдвочного и назиранием, и огли птушек. Вот у меня свой блог, и я провожу разные экскурсии, к люмне сейчас птушыная тут зараз вось у Грузію адбіліся і па Грузіі таксама возьму ну, Беларусі так таксама такім займалася Каму з вас пашэнсіла быць у тбілісі далучайцеся Ну добра тады што тады час пераходзіць да нашага пытання навошта птушкі з выраю вяртаюцца ў Беларусь Чаму і як восьось такое іх жыццё як бы ну, увогуле калі задумвацца пра тое навошта птушкі мігруюць так вось ляцяць большасць беларускіх птушак ляціць яна ў Афрыку хтосьці ў Індыю але прям шмат ліціць у Афрыку Ну вас падаецца Афрыка цёпленька ежа ёсць сядзі сабе заставайся вывадзі птушанят не трэба нікуды цягацца і Мачыма што спачатку так і э, так было <laughs> там жылі Афрыцы але потым з'явіліся арабскі гэта <laughs> было пазней але потым яны пачалі распаўсюджвацца так з гэтых вось цёплых ну, Афрыка это просто прыклад та з цёплых мясцін у больш умераны напрыклад шыроты на поўнач чаму Таму что канкурэнцыя расце да канкурэнцыя mm -hmm. расла і у цёплых э, шыротах гэта зноў жа такі у нас у галаве стэеатып что там вось добра як бы цёпленька і класна і птушки туды злятаюць у вырай то бок все добра але ж калі э, мы задумаемся про выядзенне птушынят і пра канкурэнцыю то вось уеце сабе а, не даволі такі невялічкае месца там выкінь сахару выкінь тое сёе і атрымліваецца mm -hmm. што на невялічкай тэрыторыі збіраецца шмат шмат шмат шмат птушек Ну што гэта значыць цяжэй э, знайсці месца для гнездавання значит цяжэй шукаць ежу потым для птушанят як бы сябе яны яшчэ худа-бедна Я думаю пракормі там і круглы год але ёсць mm -hmm. пытанне як прокарміць птушанят і у розных відаў птушак это розная колькасць і там можа быць 5 напрыклад у гнездзе у кагосьці 10 Вось зноў жа цёплая краіна гэта значыць што там большая колькасць розных хвароб А мы ўжо зразумелі што птушак шмат на гэтай тэрыторыі скапілася ўжо mm -hmm. і папуляцыя гэта для яе характэрна што калі высокая пашыльнасць арганізму то атрымліваецца што у верагоднасць того что ты захвараеш нейкай хваробы что яна вельмі хутка распаўсюдзіцца папуляцыі яна расце акрамя того там еще ёсць такія даследаванні что напрыклад магнітныя бы гэтыя палі і актыўнасць она таксама уплывае на птушак і что бліжэй да экватару яна ўплывае на развіццё эмбрыёну і что гэта так что там у пэўныя есть перыяды калі як бы такое надвор'е крыцей з дажджамі з маланкамі і вось гэтыя маланкі там дзе яны б'юць <laughs> магнітныя палі яны <laughs> бы актыўныя становяцца больш і гэта можа нават ну эмбрыён можа нават загінуць афрыканскія птушки до да гэтага прызвычаліся яны там абіраюць такія месцы дзе яна як бы меншая напрыклад mm -hmm. Ось, ну, я дакладнага механізм... местныя лепш арыентуюцца на яшчэ бо... маглі прызвычаецца неяк mm -hmm. больш да гэтага у іх дакладна меншая колькасць яек mm -hmm. і меншая колькасць тушынят Вось там часта гэта можа быць 32 ну, 4, магчыма, а ў нашых вось у сярэдніх гэтых шыротах, то там ну, яно ну, стартуецца з 5. Ну, я думаю, ну, яно, ж, яно ад чаго залежыць ад таго, што проста не ўсе выжываюць, так то бок гэта, гэта... гэта вынік таго, што яны сталі гнездавацца на, ну, на поўначы на паўночней, чым гэта было ў арыгінале а, то яны змаглі павялічыць колькасць тушынят за кошт mm -hmm. того что менш конкурэнцыя ў пошуку ежы бок ага, так, менш птушак больш ежы больш птушанят і гэта зноў жа прычына чаму частка птушак ляціць з якой-нибудь Аўстраліі альбо там Новай Зеландіі у mm -hmm. арктычныя шыроты паўночную поўнуць А каб там у гэтыя там полторы месяцы два месяцы тепла и лета такого суровага арктычнага вывести сваіх птушынят Таму что зноў жа вельмі нізкая конкуренцыя і вось яны як бы адбор эвалюцыя тосьці абраў такія вось шыроты там беларусі Росіі так ну еўрапейскай такой часткі А хтосьці абраў такі далёкую далёкую поўнач Вось чаму а яны увогуле пачалі гэтай эміграцыі і <laughs> навошта ім гэта было ну как просто сапраўды лепш выкарыстоўваць ресурсы і менш э, канкурировать А далей значит чаму яны вяртаюцца на месцы дзе яны гнездуюцца і у тым ліку Беларусь напрыклад но ёсць такое паняцце якое э, называется хомінг гэта ад англійскага хоу і арнітолагі яны пазначаюць ім здольнасць птушак вяртацца да дому у сэнсе да гнезда. Альбо так як хомінг вывучалі вельмі шмат на шызам голубу, то да глубятні. Альбо вось на глубах там нейкіх паротамі ўсё роўна пайшлі ад яго. Вось то гэта вяртанне альбо да гнезда, альбо да глубятні іх, калі вось ты некуды птушку вывез. І былі такія эксперыменты, і вось і шмат яны рабіліся. З таго часу, калі пачалі птушак кальцаваць, а людзі зноў жа сталі ну, змаглі як бы адсачыць ці тая самая гэта птушка ці не вярнулася да гнезда і вось яны сталі адвозіць птушак напрыклад ад гнезда у перыяд гнездавання калі там былі э, яйкі альбо птушыняты і ў такі час зразумела што птушка вельмі э, мае вельмі вялікую матывацыю как вярнуцца mm -hmm. да гнезда і сапраўды, Яны вярталіся і даволі хутка знаходзілі гнездо. І калі, напрыклад, галубоў, то ну, нават звычайныя людзі так усе ведаюць, што яны добра арендуюцца і могуць mm так. -hmm. вярнуцца да свайго там дома за просто сотню кіламетраў, адвязі іх куды-нібудь там невядомае ім месца і яны вернуцца там праз некаторы час. Вось гэта хомін. Вось я калі так. да. уяўляю сабе гэтую галубільную пошту, Я так. не магу зразумець як можна было голуба з нейкім лістом некуды там адвесці так. выпусціць і потым ну, вот, на, вот на на хомінгу бачыш і было ага. ехаў куды-небудзь князь ну. <laughs> напрыклад браў з сабой за сваіх голубоў са сваей жа глубятні у скрыначку там карміў іх паяк яны потым знаходзілі шлях то бок яны ж ехалі яшчэ ў закрытай скрынцы то бок пабачыць <laughs> дарогу там немагчыма як гэта працуе паварочвалі направо далей Там у скринцы кіптюром так <laughs> пазначана. На сцяне такія на самой справе механізмы гэтыя вельмі складаныя і ўсё яшчэ не до конца даследаваная. Значит што зараз навука нам кажа. Птушкі арыентуюцца па некалькім відам компасаў і што ёй у галаве ёсць мапа. Як бы вось як мы да? калі б нас закінулі нейкі лес, і нас бы не было з сабой смартфона напрыклад ага. альбо там а у якіх-небудзь спаборніцтвах па арыентацыі <laughs> удзельнічалі так у, а, у лесе альбо не ведаю гарах то што бы нам далі нам далі компас і мапу было б трэба адсочваць свой напрамак куды мы ідзем навукоўцы прыйшлі да высновы што ў птушак усё прыкладна так што яны маюць некалькі компасаў і ў іх ёсць нейкае разуменне як гэты курс нават магчымасць і здольнасць падтрымаць гэты курс бо яны вельмі шмат мігрантаў у іх няма ніякага як бы контакта з тым месцам дзе яны куды яны летуць да? гэта не птушка якая напрыклад на гнездзе можа она там адскочыла суседні кусцік знайсці якую-нибудь казурочку і вярнулася прык... напрыклад яна запомніла свой куст ну, да? так. мы так можем це падумаць А вось калі ты летціш з Беларусі у Афріку <laughs> так не атрымаецца з Беларусі Афрыкі не бачна як не круці <laughs> калі мы пагуглім і пачытаем самыя простыя якія-небудзь артыкулы то там нам скажуць што птушкі арыентуюцца па сонцу по зоркам по магнітным полям то Вось як бы тры таких э, будзе варыянты і будзе сказана, што яны робяць мікс з усяго з гэтага і што дакладна яшчэ ўсё роўна нічога невядома. Калі трошки паглыбіцца, то сапраўды гэтыя тры інструменты, але гэта будзе вельмі залежаць ад віда птушкі. І розныя навукоўцы восьны вывышаюць эту навігацыю і арыентацыю птушак у прасторы на розных відах і прыходзяць часам да розных высноў. Так што адзін від там птушак выкарыстоўвае больш сонца і там э, дэзарыентуецца напрыклад калі яму пакінуць толькі э, магнітныя палі калі воблачна <laughs> хмарна ён <laughs> не ляціць Каліхмарна дарэчы гэта ім не замінае, бо яны ўсё роўна могуць бачыць гэты сонечны свет нават па-за аблокамі угу. яны могуць зразумець дзе солнце. Вось такі ў іх зрок Таму што ну конечно ім трэба зразумець да там што на ўсходзе сваліка паднялося там у сярэдзіне дня у напрыклад паўночным паўшар'і 12 будзе роўненька на поўдні атрымліваецца і вось ну яны за гэтым як бы і сочуць і з дапамогай гэтага разумеюць якая частка света у якім напрамку яны як бы ліцяць і прычым яны не карыстаюцца сузор'ямі а яны карыстаюцца вось гэтым варочаннем неба што ноччу яны як бы э, глядзяць на палярную зорку і як тут неба да варочаюцца адносна гэтай <laughs> зоркі днём сонцам тое самае таксама на гэта да ўсё глядзяць прычым выяснілася што яны навучаюцца і напрыклад калі юныя птушки з'яўляюцца на свет то ім трэба некаторы час там па ваколіцах палетаць і сабраць інфармацыю ну про тое месца дзе яны знаходзяцца каб потым туды вярнуцца напрыклад гэта не о, не тая здольнасць цікаю іх генетычна закладзена і ёсць такія таксама эксперыменты якія вось паказалі што калі ў іх няма той магчымасці палазіць па ваколіцах і сабраць гэтую інфармацыю тады яны значит не могуць вярнуцца просто до таго месца дзе яны з'явіліся на свет тут усё цяжка вось можна вельмі як бы лёгка растлумачыць як я вось спачатку зрабіла так вось раз так. два і три А калі ты паглыбляешься то там вельмі шмат таких вось э, супрацьлеглый часам інфы часам адрозніваецца гэта інфа для розных відаў яно mm -hmm. реально вельмі цяжка растлумачыць просто як гэта адбываецца бо ты пачынаеш з таго што ну як бы все зразумела па сонейку а потым даходзіш да азімута да варочання нябеснай сферы mm -hmm да вось гэтых магнітюд і такі ой чаму я не вучыла астраномію з геаграфій так так і ёсць я чытала я уже перечитала гэтых артыкулаў трохі мне уже змяшалася ў голове я думала ну вось той момант непрыемны калі птушки разумней за цябе <laughs> так. спрабуеш неяк дайсці до таго як як яны гэта разумеюць і укласці сабе гэта ў галаву Ну, бок, ну, для мяне самы дзіўны факт, што гэта не нейкі ўстроены генетычны птушыны GPS, а што гэтаму таксама трэба э, навучацца у тым ліку. То бок зразумела, што гены дапамагаюць і яна так. да як бы абумоўліваюць гэтыя працэсы што вось птушка будзе арыентавацца на магнітныя палі першае на сонейка на зоркі але так. ўсё роўна гэтаму трэба навучацца то бок ты не вылупіўся такі з яйкай і о у нас тут значыць азіму ну, тайніта зорка там каб павярнуцца дадому так трэба навучацца гэта так атрымоўваецца што ад птушак патрабуе намаганняў і навучання вось гэта вяртанне дадому То бок яны прыкладаюць такія намаганні, каб гэта зрабіць. Ой ну атрымліваецца, што так як бы і я вспомнила, што я хацела сказаць. <laughs> Я хацела сказаць, што птушкі яны бы таксама у іх ёсць вось такая уроджаная здольнасць ляцець, напрыклад, у вырай. Але зноў жа навукоўцы цікавіліся, а я больш ну, так. ўжо навуковы факт што ў вялікай колькасці птушак а э, маладыя птушки ляцяць асобна няма такого что яны «Ну, ляцяць там нехто дарослы им показывае дорогу не як бы все выраслі самі сепарацыя там лепей чым у людзей ведаеце <laughs> разбіваеш стэеатыпы мне зусім да, А як да. гэтыя вось трохкутнікі так. гусей якія ляцяць там па ну, небу ну, ну, там же ёсць і дарослыя ім і маладыя ці а, ну гусей Мачыма што яны ляцяць разам трэба паглядзець Ну вось у ага. белага бусла напрыклад не ляцяць яны разам і ага, то бок я такі сам сабе ўжо адлетаюць як бы дарослыя а маладыя недзе толькі ў верасні злятаюць вось гэта факт гэта тое што гусе я вось ніколі не цікавілася жыравы дарэчы так яны ляцяць і дарослыя і маладыя навогуле ага. трымаюцца Так. журавы так. яны ж ну як бы у маім уяўленні яны блізка да буслоў але журавы вось навучаюць адзін да, аднаго а буслы не хочуць да? розная стратегія і mm -hmm. я думаю што як Ой, гэта можа быць некарэктна сказаць, што яны прям навучаюць, бо я думаю, што малады жоў ён і сам даляціць да таго Ізраіля, <laughs> напрыклад <laughs> жыравы туды некуды будуць накіроўвацца. Зноў жа таму, што ў яго ёсць вось генетычная інфа. Але гэта вельмі вось, калі перакласці на такі просты простую чалавечую мову, то гэта калі у цябе ёсць мапа, але наведаеце, калі табе сябра напісаў вось такую мапу, як нешта знайсці і такі значыць, три дні ліці в гэтым напрамку потым паверні направо і ліці ў гэтым напрамку один день потым паверні налево ліці яшчэ палову дня і сядай гэта <laughs> будзе место <laughs> твоёй зімоўкі Вось у молодых птушек навукоўцы так э, тлумачыць, што неяк mm -hmm. так іх гэта інфармацыя закладзена канешне могуць быць багі бы калі у тебе такая ведаеце прылада якой ты карыстаешься але <laughs> на яшчэ не надта такая добра даробленая mm -hmm. ну, яшчэ першую версію табе далі незразумела а вот дарослыя яны на сваём досведу гэтую мапу а, з яго дапамогай могуць удакладняць mm -hmm. і з кожнай міграцыі гэта мапа яна становіцца ўсё больш як бы дакладнай гэтым таксама можна растлумачыць чаму вось у час міграцыі часам маладыя птушки нейкіх дзіўных нехарактэрных для краін відаў могуць туды залятаць і з'яўляцца там ну вось таму што іх такая мапа як бы яны могуць памуляцца могуць апынацца не зусім <laughs> там дзе можа яны планавалі ну, зараз была ж такая навіна пра бусла напэўна так які заляцеў у Португалію такі Упс, так. а у мяне візы няма гэта рэальна часта калі гэта маладая птушка і вось гэта можа ну і тлумачыць ну, канешне калі ты такому як бы апісанню ляціш <laughs> ну можа быць троху складана Ой ну вельмі цікава што якая у мяне зараз карціна склалася гэта тое што у птушак ёсць э, значыць генетычная мапа нейкі так. накід э, мапы у галаве калі яны нараджаюцца пра тое што там праз двое сотняў павярніце налево так, так. А, э, але так каб, каб карыстацца гэтым устроеным GPSам трэба навучыцца ім карыстацца так же як і нам каб глядзець на дарогу яны выкарыстоўваюць сонейка зоркі і яшчэ магнітныя палі якіх мы наогул так. не бачым але яны існуюць і птушкі могуць як па даўжыні да шырыні не так, так арыентавацца па іх я рэальна не задумалася на конт свайго розуму як бы я ніколі не думала что я там вельмі суперла <laughs> гэты артыкулы такая калі б мяне адвезлі ад дому <laughs> дзе-небудзь я б не вярнулася гэта ідальны спосаб ад мяне пазбавіць <laughs> я не кажу чтобы я памёрла не но домой я б не вернулась. Ну, слухай твой жыццёвы досвед дае табе магчымасць навучыцца арыентавацца я уже натхнілася нават ад тушак трошку зараз яшчэ паглядзела на свае запісы яшчэ да рэчы такая цікавая тэорыя пра мапу пахаў што птушкі яшчэ накрамя ўсяго гэтага выкарыстоўваюць мапу пахаў і гэта у мае даволі такія добрыя доказы над акіянамі калі гэта мы распавядаем mm -hmm. пра птушак якія шмат летаюць над акіянамі прыклад альбатрос вось яны яшчэ могуць там гнездавацца на невялічкам невялічкам вастраўку і летаюць некуды далёка ну, у пошуках ежы а, на сотні часам километров то есть там не 10 20 а просто взлетала заезжать для птушеняты намотала <laughs> трошку <laughs> покуль шукала ежу бы трос читала при книжку и была уражена гэтым и вот яны гэта доказано у пошуках сваёй здабычы там рыбки икры и так далей выкарыстоўваюць пах у ён вельмі добра развіты ў параўнанні з іншымі птушкамі. Але вось група навукоўцаў яна паспрабавала перакласці гэта на кантыненты. прыйшла іншая група навукоўцаў сказала, што блін над ведаеце над кантынентамі няма стабільнага градыенту гэтага паху океанам можа быць градыент. Тут усё зразумела, што вось ён ляціць у напрамку павелічэння гэтага паху рыбы, напрыклад той альбатрос. Вось. А над сушай такога не можа быць значит навукоўцы спрачаліся гэта патрабуе яшчэ даследаванню зноў жа не так что нейкі від птушек толькі арыентуецца у сваіх пералётах далёкіх толькі на пахе але что mm -hmm. гэта таксама можа нейкі унёсак у іх арыентацыю іх навігацыю дадаваць зноў жа у пэўных відаў бо ўсе гэтыя даследаванні тухнуліся на тое што вось розныя віды по-рознаму арыентуюцца Ну і гэта слушна тому што розныя віды маюць розную гісторыю эвалюцыі зноў жа ёсць жа віды якія ляцяць як бы у польшу зімаваць <laughs> э, умоўна кажучы так і калі там становіцца мерзлява то пералетаюць у францыю ну, я іх магу зразумець ну, что вось беларусі напрыклад ёсць такія там берасцяночка якая маліначка ага. паляцяць у заходнюю і паўднёвую Еўропу вось а есть тыя хто ляцяць на просто тысячи кіламетраў на адлегласці вялікія і яны па-іншаму лепшаму канешне туды будуць навігірвацца Я зараз уявіла сябе наши традыцыі беларускія і вось гуканне вясны да, з булкамі гэтымі печанымі да, птушачкамі якіх да. Так. падкідваюць там на вялікім пакрыжа чым так я уявіла сябе вось мы іх падкідаем на пакрывалі птушкі такія так пахне булкамі дадому гэта добрая тэорыя мне падабаецца слухай ну дзякуй табе вялікі за выпуск ужо трэба падыходзіць да канцу звычайна у нас міша кажа што ўсё все скончваеце скончваеце зараз я свой унутраны міша <laughs> які сябе стрымлівае мы робім у выпусках нейкую выснову тую думку якую госці ці мы хочам данесці праз гэты выпуск вось нейкую галоўную якая прыйшла нам у галаву пакуль мы размаўлялі А ці ёсць у цябе некія ідэі апошнія гады у нас такая міграцыя як бы не толькі птушыны назіраюццаяловец ясня ну, натыкнулася о, о, Міша Міша а гэта не міша гэта, не міша, гэта Джексон, наш сусед. <laughs> Мішель спіць, як анёлась. Так, я паясняй не прыгады, мы размаўляем пра сабак, якія <laughs> ў нас брэшуць на заднім фоне. Так. Ну і вось, я магла б такую падвесці мараль, што <laughs> было б добра, калі б гэтыя птушачкі з часам маглі б вярнуцца ў Беларусь. Вось, і ну, атрымліваць на свае родныя мясціны гэта робяць птушки кожны купінкі так на купінку так, родныя балосе так ось по якім я ўпэўнена што кожны з нас сумуе Дякуй вялікі было вельмі цікава з тобой паразмаўляць я упэўнена што слухачам і мішы <laughs> будзе таксама вельмі цікава паслухаць мы дадзім усе спасылкі э, у сваіх аккаунтах на насцю Яна таксама праводзіць курс по птушкаванню так. ось э, вельмі цікавы таму далучайцеся глядзіце і да сустрэч Дякую вялікія да пабачэння да пабачэння